الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tara mu a wannan yammaci mai albarka insha Allah goma ga watan rabi'in al'akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda daidai da 15 ga watan uku shuruɗu shahadati anna muhammadan rasulullah sallallahu wasallam haka ne ko? طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه الشهادة الأولى وهل تقبل الشهادة الأولى بكلها قد تكلم لك to malamin yake cewa ma shurutu shahadati anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam menene sharuɗan shaidawa da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah sharuɗin da muka karanta a baya sharuɗa ne da suka shafi shahadatu an la ilaha illallah ko <coughs> shahadatu Allah ilaha illallah kuma bangare ɗaya ne daga cikin wannan babbar kalma da ake ce kalmar shahada wato ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu yadda da wannan yana da sharuɗa kafin kalmar la ilaha illallah ta mutum amfani mun ji sharuɗan su su ne guda nawa guda bakwai al'ilmu wal yaqinu wal qabulu والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه da duk mai son ya haddace wannan sharuɗan ya haddace wannan baitin guda biyu shi kenan ya isa hmm. akwai wanda suka rubuta wannan baitin a ce mutum ɗaya biyu ya kamata a ce wanda suka iya rubuta larabci da sauri su rubuta sai su haddace saboda in ka riƙe wannan amfanin irin waɗannan dama 'yan ka'idojin ko baitoci ga ɗaliban ilimi za su zauna da littafin su da alkalami da'iman farauta suke dama suna farautar duk wata fa'ida da za ta zo kar ta wuce haka kawai a banza domin wani abu in ka ji shi <clears throat> ba lalle ka sake jinsa ba sai wani lokaci mai tsawo don haka ɗalibin ilimi mafarauci ne duk inda ya ga fa'ida ta ilmi nan da nan sau yake rubuta sai haddace sai zama ya mallake shi da irin wannan rubuce-rubucen fa'idojin malam abdurrahman ibn al-jauzi ya rubuta littafinsa sunansa saidul khatir saidu ne saidul khatir ma'ana farautar tunane-tunane ma'ana yana zaune tuno wani abu sai rubuta ko ya ji <clears throat> wata fa'ida da wani malami ya faɗa za ka je magana akan abubuwa da yawa wata ran ka je akan ilimin kuma kashi-kashi da daban-daban tafsiri wata ran ka je shiga hadisi wata ran shiga abubuwan rayuwar yau da kullum harkar zamantakewa ya gaya maka fa'idojin zama da mutum wato mutum ne sosai wanda za a fa'idanta da ilmominsa kuma ya faɗi abubuwa masu fa'ida a wani littafi to kar mu fita daga karatunmu ma fa'ida sai dai irin wannan mutum daga cikin abin da ke taimakawa mutum kamar yadda malam bakar bin abdullah abu zai da ke faɗi <clears throat> ya zama ɗalibin ilimi da'iman a aljihunsa yana yawo da wani abu da ake ce ma kashkul kashkul ko kuma kunash wasu su ce mata kunasha ko kunash kunash shine littafi dan karami da zaka sa a aljihunka kamar diary din nan da duran da <clears throat> wani abu ya dan faru mai muhimmanci sai ka rubuta to ana ce masa kunash ko ka ce masa kashkul da larabci shi kuma fa'idarsa shine duk lokacin da ka ji wani abu an ambace shi baka son ka manta to sai ka dauka sai ka rubuta ko rediyo kake sauraro ya zama yana kusa musamman yanzu zaka ji da rediyoyi kullum gidajen rediyon mu kai kullum akwai karatuttuka ana sawa to baka rabuwa da jin wani abu wanda kake son a ce ka rike shi to da ka ji sai ka zaro dan ka ɗinka sai ka rubuta wannan dan fa'ida na faɗa kuma dan ba daɗi kullum a ce abu kaza guda nawa ne bayan mun yi anan sai ka kowa kuma bai riƙe ba da ana ɗan rubutawar yana taimakawa mutum ya zama ya riƙe sai ya zama ɗalibin ilimi ba mai sauraron wa'azi ba. Hmm. Daidai akwai alheri a ciki ko wa fi kullin khair hmm. da mai sauraron da mai rubuta wardu insha Allah akwai alheri nas'alullah an yuwaffiqani wa iyyakum jami'an malamin yake cewa menene sharuɗan shahadatu anna muhammadur rasulullah mun yi magana akan shahadatu Allah ilaha illallah sune waɗancan sharuɗa guda bakwai wanda sai da su la ilaha illallah za ta yi amfani ga wanda ya faɗe ta to shin shahadatu anna muhammadur rasulullah ita ma tana da nata sharuɗan su wane ne ma'ana waɗanne ne waɗannan sharuɗan in akwai a wahal tuqbalu shahadatu al-ula biduniha shin kuma za a iya karɓar shahadatu ula wato kalmar shahada ta farko wace kenan la ilaha illallah za a iya karɓata ba tare da wannan shahadatu anna muhammadu rasulullahi ba mutum ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah mun san shi da ba musulmi bane sai zo gaban ku yace ashhadu anna mu'a sai ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya shuru sai aka ce yaya ka tsaya nan sai ce shi abin da ya yarda da shi kawai kenan cewa ba za a bauta wa kowa ba sai Allah ah, to ba za ka ce ashhadu anna muhammadu rasulullah ba sai ya tambaya me ake nufi da ita sai a bayyana masa ana nufin babu wani manzo a zamanin yanzu ko kuma ka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah kuma shi ne manzan ƙarshe zamanin yanzu babu wani manzo tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kuma shi ne manzan ƙarshe ka yadda da wannan to in ce ya yadda da wannan sai alazumta masa sai ya faɗa in ya ce ba zai faɗa ba to shahadarsa ta farko ta la illa sai a ce to je ka ba za a karɓa ba mun fahimci wannan ba mutumin da zai zama musulmi ya ce ya yadda da Allah ya ce kuma bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba za a karɓa ba yawwa ina fatan binci wani. to shi ne sai yake cewa <clears throat> menene sharuɗan ita shahadatu anna muhammadu rasulullah kuma sannan za a iya karɓar shahadatu allah ilaha illallah ba tare da ita ba wannan ita ce tambaya aljawab malam ya amsar ita ce qad qaddamna laka mun riga mun gabatar maka anna al'abda cewa shi bawa la yadkhulu fi ad illa bi na shahadatai ne. ba zai yiwu ya shiga addini ba a ce masa ya shiga addinin musulunci yau ya zama musulmi sai idan ya zama ya zo da wannan shahada guda biyu wato ashadu Allah ilaha illallah da kuma ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahuma mutalazimatani su kuma kalmomi ne guda biyu shahadoji ne guda biyu wanda suke lazimtar juna shine ma'anar mutalazimata ne suna lazimtar juna ma'ana la yanfakku ba'daha an ba'din ɗaya ba zai rabu da ɗayan ba in dai ka faɗi ɗayan to dole ɗayan ma ka faɗa haka nan <clears throat> kamar da muke faɗa ɗazu da wani kuma zai zo ya ce shi annabin kawai yake so shi ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ne san manzan Allah ne a ce to ka ce la ilaha illallah sai ce a'a shi ba sai ya faɗi wannan ba shi san manzon Allah ya ishe shi za a karɓi musulunci a gunsa ba za karɓi musulunci dole sai ya haɗa guda biyu ya yadda ba abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah sai ce fa shuruqu shahadati ula to sharuɗan shaidar farko wato kalmar shahada ta farko sharuɗanta waɗanne guda bakwai din nan hiya shuruɗun fissaniya ce su ma sharuɗa ne a nan a wannan shahadatu anna muhammadu rasulullah to sai mu koma kenan mu gansu waɗanne ne sharuɗa al-ilmu ko wal yaqinu ma'ana sai ya zama kai kana da ilimi na me ake nufi da ashadu anna muhammadar rasulullah to anan fa ake yin ta hmm. ka tsare mutane da yawa ka tambaye su fassara maka me ake nufi da ashhadu anna Muhammadu rasulullah na'am fassarar ta ta larabci ba ta da wahala na shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a manzo ne na Allah wannan fassarar larabci kenan to amma shin ma'anarta a ilmance ba iya wannan kawai ake nufi ba yawwa yadda da cewa shi manzo ne ya kunshi wasu abubuwa su ma mun sha faɗar su anan mun ya kai sau goma sha wa zai faɗa mana su ban da kunan na ce yawo mala Yawa, ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa Allah yu'bada Allahu illa bima shara to waɗannan abubuwa hudu su ne imani da ashhadu anna muhammadar rasulullah da'a gare shi cikin duk abin da ya bada umarni gaskata shi cikin labarin da ya bayar duka sannan kuma nisantar abin da ya tsoratar ya hani sannan kuma ya zama kada a bauta wa Allah da wani abu sai da abin da shi ya zo da shi ya ce a bauta ma Allah to kun ga fa ashe yadda da wannan shahadar ta kunshi abubuwa da yawa waɗanda hakikatan mutane da yawa ba su fahimce su ba ana faɗa a baki amma haƙiƙanin sanin wannan ma'anar a ilmance da yawa ba a sani ba to amfanin dama a ilmantar kenan har wanda bai sani ba sai ya sani ma'ana kenan mutum da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya zama ya haɗa waɗannan sharuɗa na la ilaha illallah su ma ya haɗa su anan to ya san wannan ma'anar ilimi kenan ko sai kuma al ya samu yaqini har zuciya yadda da annabi Muhammad manzo ne na Allah a wannan wurin ya fi hatsari samun wannan yaƙinin fiye da wato bangaren la ilaha illallah mun fahimci abin da ke nufi a dole ne mutum ya yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne dai wannan annabi Muhammad dan Abdullahi ɗan Abdulmuttalib ɗan Abdulmanaf wanda aka haife shi a makka a shekarar giwaye haka ake kiranta ko amal fili yawwa kuma uh, mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ma ta rasu bayan yana shekara bakwai abu uh, kakansa abu abdulmuttalib ya rike shi a farko yana shekara takwas abdulmuttalib din shi ma ya rasu sannan kuma abu talib ya rike shi har ya girma har aka bashi annabci har kuma mutane suka tsangwame shi ya fita daga makka ya koma madina to ba wani muhammadin ba wannan muhammadin mai wannan tarihi sai ya zama kana da ne a zuciyarka can har ƙasan zuciyarka cewa shi ne manzan Allah ba wani ake nufi ba kada wannan me amfanin kawo wannan anan mun san a bangaren la ilaha illallah ai babu wani mai kokonto wane ne mahaliccin sama da ƙasa dama kowa san Allah ne ko amma yanzu idan mutum ya so ya ce ashhadu anna muhammadun rasulullahi sai ya zama a zuciyarsa ba wannan muhammadin yake nufi wani muhammadin yake nufi a zuci bai yi yaƙini da wancan muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam kaga shahadarsa ta yi ko bata ba ba za ta yi ba yawwa don haka sai duk wasu siffofi na muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ka san su su ake nufi ba ana nufin wai sai ka ji kai karatun hadisan bukhari da muslim duk sufofin manzon Allah ka san su ba haka ake nufi ba amma dai muhammad dan abdullahi wannan da ya zo mana aka saukar masa alkur'ani wanda ya aka bakure shi ne maka aka fi shi wanda me dai wannan sufofi da na ambata to sai ya zama shi kake nufi ina fata mun gane wannan ɗaya kenan sai kuma ya zama na biyu kenan kai na uku shine me alqabul ya zama ka karbe shi a matsayin manzon yawa babu munafinci wannan sharuɗan da malamai suke faɗa fa'ida su shine inda mutum ya san mazhabobin ƙungiyoyin da suka karkace daga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu ana ce musu karramiya alkarramiya mabiyan wani mutum ne sunansa muhammad ibn karram a sajistani shi suna cewa abinda ake nufi da imani a gurinsu imani kawai shine ƙaunin lisani ka faɗi abu da baki idan ka faɗa da bakin ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to shikenan ka zama musulmi ko da a zuci baka yadda ba wannan ita ma mazhabar su ce hmm. in an tambaye su mai dalili sai su ce ah, a ga hadisai sun ce afdalul amali qawlu la ilaha illallah sai su kauli ai annabi ya ce kauli to kuma sai su manta da wasu hadisan daban da suka shardanta itikadin zuciya da suka shardanta kuma aiki na gaba kun dama siffofin masu bin hanyoyi na bid'a kenan sai su kama wani hadisi kwaya daya sai su manta sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon a hada su duk a aiki da su sai su cafci guda ɗaya sai su yi aiki da sai su watsar da sauran ai a can hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qawlu la ilaha illa fadin la ilaha illa sai suka ce to shikenan duk wanda ya ce la ilaha illallah da baki to ko da a zuci bai yadda ba ya zama musulmi kun ga a wannan ra'ayin nasu munafikai musulmi ne ko ba musulmi ba a gun karramiya musulmi ne yawwa a musulunce ne munafikai ba musulmi bane yawwa duk munafiki me ma'anar munafiki ma'anarsa ta ilimi yawwa ba a hausance ba musamman wance munafiki a hausance shine wanda zai je gun wannan yayi wani zance sai je gun kuma wancan yayi zance ko mai hada fada wannan annamimanci sunansa ba munafici ba munafinci shine mutum ya ɓoye kafurci a zuciyarsa sai ya bayyana imani ya zo a yi sallah da shi yana cikin muminai alhali a zuciyarsa tare yake da kafirai yana son su kuma baya son addinin musulunci to wannan shi ake ce munafiki yawa to kun ga a idar karramiya din nan wanda ya ce la ilaha illallah da baki ya shigo masallaci alhali in an tashi eh, wani abun kafire sai gan shi kuma yana tare da su har zuci to a wurin su ne mun fahimci wannan Allah kiyaye yawa to shine sai yawa sannan sauran sharuɗa da me da me alin inqiyadu jawuwa ita ma kamar yadda ka jawo ga ma'anar la ilaha illallah sai ka jawo zuwa ga ma'anar muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ya zama a kira ka zuwa gare ta kaɗi sannan kuma ya zama al-sidqu wal ikhlasu wal mahabba ko yawa ya zama kuma da gaske ka faɗi la ah, muhammadu rasulullah ka yarda da ita da kuma ikhlasi har zuci dan neman yardar Allah ka faɗi muhammadu rasulullah din sannan kuma wal mahabba ya zama kana son wannan kalma ta muhammadu rasulullah ainihin ya zama kana son annabi muhammad din kansa sallallahu alaihi wasallam domin wani abu ne sannan ne duk mutumin da baya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ba musulmi bane qat'an kafiri ne tilas sai ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ka so ita kalmar Muhammadu Rasulullah har zuci baka da wata damuwa a kanta kaga kenan ashe mutum ba zai zama musulmi ba sai ya hada waɗannan sharuɗa zaka iya kiransu guda goma sha hudu ko yawwa bakwai a la ilaha illallah su kuma din ne bakwai a ah, Muhammadu Rasulullah yawwa to shine abin da malami yake nufi sai yake cewa fa shurutu shahadati ula hiya shurutun fi thaniya nan na shahadatu Allah ilaha illallah to shaida ta farko su ne su ma sharuɗa ne a wannan shaida ta biyu kama annaha kamar cewa ita din wannan ash-shahada annaha wannan damiri ne ego damiri ne mu'annas a'idun ala as yana koma zuwa ga wannan asaniya ma'ana ba gashi an ce shuruqun fi me ce asaniya shaida ta biyu wato Muhammadu Rasulullah ko to ita wannan shaida ta biyu Muhammadu Rasulullah hiya shuruqun fil ula ita kanta sharadi ne a shaidar farko me ake nufi ma'ana la ilaha illallah da zaka faɗa ba za ta yi maka amfani ba sai ka hada da Muhammadu Rasulullah to kamar yadda sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai sharuɗa ne a muhammadu rasulullah to ita kuma muhammadu rasulullah sharaɗi ce ga la ilaha illallah mun gane waɗannan abu yau to shine abin da <clears throat> malamin ke nufi sai tambaya ta gaba yace ma dalilu salati wa zakka har yanzu kar mu manta <clears throat> muna magana ne akan musulunci sai fare mana magana akan al-islam al-islam kuma shine me shahadatu an ilaha illallah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ko. to yana neman dalili akan kowanne ɗaya daga ciki ma'ana kowanne abu ɗaya da ya gaya maka sai ya kawo maka hujja a kansa daga ƙur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to yanzu a islam dai mun ji ma'anar la ilaha illallah mun ji ma'anar muhammadu rasulullah mun ji sharuɗansu saura ne kuma a cikin al-islam sai الصلاة sala الزكاة az الصيام sai حج siyam sai haji to shi ma ما دليل ji yanzu na'am ma dalilu ma dalilu فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نعم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نعم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة نعم الآية وغيرها نعم to malamin ya ce ma dalilu salati wa menene dalili daga ƙur'ani akan cewa sallah da zakka rukuni ne a musulunci in babu su mutum ya bar wani abu na musulunci duk da zamu zo mu ji tattaunawar malamai akan waɗannan abubuwa ɗin kowanne nasa daban ya ce Allah ta'ala Allah maɗauki ya ce fa'in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum yana magana akan mushrikai na makka wannan a cikin suratu al-bara'a ko bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin har zuwa ƙarshen wannan aya a farkon wannan sura Allah maɗauki ya ambata mana cewa a sa wata iyaka tsakanin mushrikai da kuma musulmi aka buga musu wata hudu a jira in wannan wata hudu ya wuce to alkawari da aka yi tsakaninsu ya ƙare sai yaƙi tsakaninsu da musulmi wannan bayan sun haɗa kai da sauran munafikai da kuma yahudawa da ƙoƙarin cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi watsi da wannan alƙawari na tsakaninsu cewa yanzu ba abin da yake tsakanin su sai yaki a to a lokacin nan bayan ya faɗi waɗancan abubuwa cewa in wannan watanni suka wuce a yaƙe su sai kuma yace fa in tabu amma kuma in suka tuba malamai suka ce me ake nufi da tabu a nan in ana magana akan mutum mai zunubi in aka ce taba to ya bar zunubinsa ko to in ana magana akan mutumin da ba musulmi ba in aka ce taba to ma'anar taba a gusa shine ne ya musulunta yawwa shi yasa fa in tabu ma'anarta shine fa in qalu la ilaha illallah wa amanu biha wa anna muhammadur rasulullah shine ma'anar taba ana shi yasa sai aka biyo ta da wa qamus salah yawa in suka tuba kuma suka tsaye da sallah wa atawu zakka kuma suka bada zakka sai ce fa khallu sabilahu to ku rabu da su wannan ma'anar da na faɗa da Hausa ita ce ma'anar wannan kalmar khallu sabilahu ba ma'ana ta kalma kalma ba in an ce khalla shine ka rabu da ka kyale abu ka wofintar da shi sabilahu kuma shine ma'anarsa shine hanya ka rabu da hanyarsa ka kyale hanyarsa kaga ma'ana me ake nufi kyale shi ya tafiyarsa karka dakatar da shi ko wannan fassara ta kalma kalma kenan amma a hausance a ce ka rabu da mutum ma'ana da ba an baka umarnin ka yaƙe shi ba to yanzu in ya tuba ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yadda zai sallah zai bada zakka in yana da dukiya to shikenan kyale shi shine ma'anan fakhallu sabilahu mun gane wannan ya nuna kenan ashe a sallah da ba da zakka rukuni ne a musulunci me yasa aka gane haka domin idan da faɗin la ilaha illallah shi kadai ma a lokacin zai wadatar da sai a ce fa'in tabu fa kallu sabilahu fa'idar haɗa iqamus sala da ita zaka dan a nuna mana rukuniyarsu amma ba ana nufin idan mutum ya zo zai musulunta in ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ka ce masa kuma a'a to sai ka yi sallah yanzu sannan in yadda da musuluncinka ba haka ake nufi ma'ana fa in qalu la ilaha illallah muhammadun rasulullah waltazamu iqamata salah mun gane bambancin wannan me ma'anar iltazamu suka yadda za su tsaye da sallah suka yadda za su ba da zakka yau nan iltizami ake nufi ba ana nufin sai sun bayan sannan a karɓi la'ila illallah nasu ina jin da kamar an gane abin da yake ne yawwa don kada wani ya fahimci wannan sai je ce a idan wani ya zo zai musulunta a hannunsa sai ya ce a to shikenan sai ka kawo zakka sai ka kai sai ka a'a babu wannan hmm. kamar yadda a al'adar wasu wurare sai mu ce idan mutum ya zo zai musulunta sai a ce wai sai ya taho da ragonsa ko wanda mutane da yawa daga cikin masu wanda ake zuwa a yi musu nasiha da faɗakar wannan sai ga saboda wannan sai su ce a sai da kaka maimakon su musulunci sun ce a sun jinkirta sai da kaka lokacin da za su samu ragon da za su abin nan wannan kuma saddun ne an sabilillah hmm, ya kamata ko da ke alhamdulillah yanzu waɗannan abubuwan da sun rushe to amma inda ya zama har yanzu guntun abun yana nan ana yi to a faɗakar da mutane a daina shi duk mutumin da ya zo yana da shauƙi da kwaɗayin ya ce la ilaha illallah ya imani da ita da kuma muhammadu rasulullah to haramun ne a sa masa wani abu da zai hana shi ya juya baya yawa ya taimaka masa duk irin taimakon da za a bashi ya zama cewa ya yarda da wannan kalma ya yi iltizami da ita ya shiga cikin al'ummar musulmi Allah ya samu dace <clears throat> wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma yana cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikwanukum fid din wannan ita kuma ta zo ita ma a suratu at-tauba a wani wuraren <clears throat> a wani wurin kai a cikin nafsin sura din kamar waccan da aka ce fa in tabu wa aqamu sala wa atu zakka sai aka ce fa khallu sabilahum ko nan kuma sai aka ce fa ikhwanukum fi din in har suka tuba wato suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma suka tsaye da sallah suka yadda za su ba bada zakka to shikenan sun zama yan uwanku a addini wannan ya nuna mutum yana zama musulmi ne dan uwan musulmi a lokacin da ya ce la ilaha illallah ya kuma yadda zai sallah da kuma ya zama yana yin sallah sannan kuma ya yi iltizamin zai bada zakka lokacin da ya sami dukiya akwai wasu ayoyin da mun faɗe su a baya ko a darasin salatatul usul da su ma an kalle su wajen sharɗanta sallah da zakka da azumi ɗin da aikin haji ko yawwa kamar ko in ce wasu dalilai din zan ce kamar hadisin jibril da annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ya tambaye shi an islam me yace masa al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا يوا kun ga ashe kenan <clears throat> ba iya wannan dalilan ba ne amma dai nassi akan azumi a ah, sallah da zakka to a waɗannan ayoyin ne wa qala ta'ala a wata ayar kuma Allah madaki ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah kun ga an faɗi sai da sallah da kuma bada da zakka bayan an ce wa ma umiru ai ba a umarce su da komai ba illa li ya'budu sai don su bauta wa Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake addini gare shi hunafa'a suna barin hanyar ƙarya suna komawa hanyar gaskiya shi ne ma'anar hanif mun yi magana akan wannan ita ma ko wa zai tuna mana <clears throat> me ma'anar hanif hmm. hunafa jam'in hanif ne hmm. na'am a lugga eh na'am ne muka faɗa a lokacin nan har na ambata mana aha

duk hanyar bata ta koma hanyar gaskiya amma abin da nake tunawa na yi mana tambihi lokacin mu karanta muka ambaci wannan kalma shine asalin kalmar hanafa ana cewa karkata amma ba ita karkatar kawai ba wato duk karkatar da take nufin barin mummuna a koma mai gaskiya shi da ake ce ma hanif banda wanda ya bar gaskiya ya koma karya shi ba hanif bane mun fahimta yawwa ana cewa mutum ahnaf ahnaf wani ce ahnaf shine mutum mai cassa mun san cassa ai yawwa wanda ya kafafunsa suka suka ko bude ko suka gwame suka hade bude ana ce masa ahnaf yawwa ahnaf shine mai wannan karkacewa a jikin kafarsa to asalin kalmar shine karkacewa amma ya zama karkata daga ƙarya a koma zuwa gaskiya yawwa don haka shine ma'anan hunafa'a wa yuqimu sala kun ga ashe kenan ma'anar illa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a anan zaka hararo abin da ake nufi da wannan bautar Allah da ikhlas da ikhlasi da barin duk wata hanyar barna shine ne ana magana la ilaha illallah yawwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah to an aka same ta sai kuma a same wa yuqimus sala wa yu'tuz zakat wannan yana nuna mana wato ƙarfin fikihun wannan bawan Allah amma idan baka tsaya kayan nutsu sosai ba za ka gano meye dalilin da yasa waɗannan ayoyin ya ɗauko ba wasu ba so yake kawo maka ayoyin da suka yi magana akan a tabbatar da cewa yin sallah da ba da zakka rukuni ne a musulunci tare da la ilaha illallah dan ya nuna maka cewa ko da an yi sallah an ba da zakka in ba a gina wannan akan la ilaha illallah ba to kuma fa babu aiki Allah ba zai karɓa ba sai sa malamai suka tattauna akan abin da ya shafi aikin kafirai kafiri misali sai aikin kirki a duniya za a karba ko ba za a karba ba yana da lada a lahira ko ba shi ne? Hmm? ba shi da lada ƙas'an <laughs> yau malamai suka ce aikin kafiri ya kasu kashi biyu akwai aikin da aka sharɗanta masa niyya da musulunci ma'ana sai ya yi niyya kuma sai ya zama musulmi sannan a karɓe shi akwai kuma aikin da ba a sharɗanta haka ba sai suka ce to duk aikin da aka sharɗanta sai ya zama musulmi kuma sai ya yi niyya sannan a karɓa to Allah ba zai karɓe shi ba a gunsa yau ka kamar zakka ai sai da niyya kuma sai a gun musulmi ake karɓa yau. Ah, amma akwai aikin da baya buƙatar niyya kuma ba a sharɗanta sai da musulunci ba kamar kyautatawa makoci da rangwame ga mutane da sauran ayyukan alheri haka to sai malamai suka ce a nan ana ba shi sakamako amma a duniya ba a lahira ba mun fahimci abin a duniya sai Allah ya yalwata masa abubuwansa duk wani aikin alheri da ya taimaki wancan ya taimaki wancan sai Allah ya bubbuɗa masa shi ma ya samu wani alheri a duniya ya ji daɗi ya fantama saboda ila ya kyautata wa wani a rayuwarsa amma a lahira dai to lawancin kashi na farko la na biyu ba shi da lada hmm. wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wannan ita ce ka'ida hmm. ina fata mun fahimci wannan yau don haka ashe kenan duk mutumin da zai yi aiki dukkan aikin in ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah to aiki fa babu Allah ya kyauta mana shi yasa kullum ake wa mutane wallahi ba abin da yake da muhimmanci irin tauhidin nan in ka same shi wallahi ba karamin tsira bane duk girman laifin da mutum yake aikatawa in bai kai shirka ba mun ji sakamakonsa in ya mutu akai Allah mai rahama ne mai jin kai zai iya gafarta masa ne kun ga ai mun karanta a cikin arba'in an-nawawiyya ce da a ce mutanen farko da na ƙarshe za su haɗu wuri guda su nemi Allah maɗaukaki ya gafarta musu da a ce kuma zunuban nasu za su kai wato adadin kumfar teku gaba ɗaya a ce zunuban ɗan adam ne kuma su ɗaga hannu su ya Allah gafarta mana Allah sai gafarta musu amma fa inda shirka to in fa aka mutu babu zancen gafara in ko ba a mutu ba aka ji faɗakarwa aka ji nasiha aka ji wa'azi cewa a daina shirka a daina bautar gunki a daina tsafi to mutum ya ji wannan abu ya daina bi idnillahi ta'ala ya tsira Allah madaukaki ya tsare mu baci daya daga aukawa cikin wani abu da zai lalata mana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma yace ne ma dalilu sawmi ma dalilu sawmi na'am qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصم نعم آه الآية نعم وفي حديث الأعرابي نعم أخبرني ما فرض الله علي من الصيام نعم فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا نعم الحديث جيد to mun zo kan azumi kuma mun ji sallah mun ji zakka mun ga cikin musulunci mun ji uku kenan ko shahadatu Allah ila lawa na Muhammadu Rasulullah ɗaya sallah biyu azumi uku saura guda biyu ko abin zakka kai uku yanzu saura azumi da hajji to shine sai ce ma dalilu saumi me ya dalili daga qur'ani akan cewa azumin nan farilla ne wajibi ne a yi shi qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku kutiba anan ma'anarsa shine furida an farlanta muku an wajabta muku hmm. an wajabta muku azumi kama kutiba kamar da aka wajabta shi alal ladina min qablikum akan waɗanda suka zo gabanin ku la'allakum tattaqun ko kwa sami tsoron Allah da bin dokokinsa wannan ya nuna mana kenan cewa azumi wajibi ne domin an yi amfani da lafazin mai kutiba yawwa wannan ita malamin ya kalla shi yasa ya ɗauko wannan ayar bai ɗauko wata ba hmm. sau da yawa mujarradin ambatan abu a ƙur'ani ko sunna ba shi ne zai zama lalle hujja ga abin da kake so ba ambato ka kalli dalalar ma'ana mai ke nuna mana halin da aka ambaci abun a kansa a cikin alƙur'ani ko a hadisin da kake so kai amfani da shi wannan kuma ke wajabtawa ɗalibin ilimi sai ya yi ilimi ya san me ake ce ma lalatul alfaf wannan fanni ne na ilimi shi kuma daban a ɓangaren usulul fiqh usulul fiqh ne wani ilimi da ake sanin hanyoyin istinbatsin hukunci in kana so a ce ka fahimci ƙur'ani ka gano hukunce-hukuncen da Allah yake nufi a ciki yaushe abu ke zama wajibi yaushe yake zama sunna yaushe yake zama mustahabbi to waɗannan abubuwan sai ka karanta su ka karanta usulul fiqh kafin ka fahimci alqur'ani yadda ya kamata yawa shi yasa ba haka kawai karanta gundarin aya <clears throat> da gundarin hadisin ba tare da sanin waɗannan abubuwan ba shi ba zai taimaka sosai ba illa abin da yake baya ɗaukar wata ma'ano wasu ma'anoni daban amma duk da haka idan baka san waɗannan abubuwan ba za ka iya aukawa cikin kuskure wajen ɗora su in ma akan kanka ko akan wani ko kuma abin da ya shafi fahimtar me Allah yake nufi da waɗannan hukunce-hukunce da aka ambata Allah ya ƙara mana ilimi hmm. da haka lafazin kutiba shi ke nuna mana cewa wajibi ne wa qala ta'ala Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci ya shaidi ya zama yana nan ba matafiye ba ba mara lafiya ba a shahra a cikin wannan watan nan ka fassara shi wata ba ana nufin kamar ba mun san a hausa mu cewa wata muna ce masa wata lissafin kwanakin ma sunansa wata to a larabci ba su da wannan rashin fasahar <laughs> larabci shi wannan da muke gani a sama yake yawo sunansa kamar ba ka ce masa sha yauwa shi kuma lissafin yau ɗaya ga wata gobe biyu ga wata jibi uku to shi ake ce ma shahar shi yasa kaga kenan waɗanda suke cewa in an ga wata a ce musu an gani sai su kawo wannan faman shahida kuma shahar ai cewa aka sai wanda ya ga sai a ce musu ai shahar Allah yake ba kamar ba mun fahimci wannan yawwa Allah abin da ya faɗa shine duk wanda ya zama ya halarci wannan lissafin wata din kwanakin cewa yana nan da ransa lafiyarsa kalau <clears throat> ba matafiyi bane kuma ba shi ba mara lafiya ba to ya azumci wannan wata din kaga ashe kenan ba a nufin sai ka gani da idanka domin ba kamar ake nufi ba lissafin kwanaki ake nufi ina fata mun gane yawwa sai kuma yace wa fi hadithil arabi a cikin hadithin mutumin ƙauyen nan da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace masa akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam hmm. ya muhammad ga mun abin da Allah ya dora min na azumi shin azumin nan da ake cewa a yi daga safe zuwa dare ba za a ci komai ba me ya farilla ni farilla kawai za ka gaya mun sun ciki shine sai ce masa faqala shahru ramadan shahru ramadan shi shine farilla sai ce illa an taɓa tatawwa shay'an sai idan kai ka ga dama ka yi azumin tatawu'in wani abu wasu kwanaki amma an ba haka ba abin da yake farilla a kanka kawai shine shahru ramadan kun ga shi ma dalili ne kuru-kuru akan cewa watan ramadan shine farilla a azumce shi akan kowane musulmi ba a dauke wa kowa sai marar lafiya sai matafi ko kuma wanda bai balaga ba mm. shi ma marar lafiyan da matafi ba daukewa ce ta gaba ɗaya ba a wannan watan aka ɗauke ko kuma iya kwanakin da ya sha ba shi da lafiya ko ya sha yana cikin tafiya sai kuma daga baya sai ya rama a ah, adadin kwanaki din kamar da muka sani dai kamar da yake nassin qur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗi haka a kar mu manta kuma sannan a ƙarshen wannan hadisin ai mun karanta shi a baya ko shi wannan hadisin arabin da ya zo da ya gaya masa wannan bayan ya gama me yuwe baya ya tafi ƙauyen su ko sai ce wallahi ba zan ƙara komai akan wannan abin da annabi ya gaya mun ba kuma ba zan rage ba to da ya faɗi wannan shine har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai wannan mutumin da gaske yake yi qad aflaha yawa to ya samu babban rabo ma'ana ya cancanci shiga aljanna inda yayi wannan iya abin da aka fita. kun ga wannan shi nuna mana ce, in mutum ya tsaya da farilla kawai a ce duk abin da aka nema na farilla a rayuwarsa ya aikata shi to shi kadai ya isa ya cancance shi shiga aljanna mun fahimci wannan to inda matsalar take ita ce kamar yadda kuke cewa ko inda gizo yake saka akwai abubuwan da za ka sami saboda sakaci irin namu farillar tamu ba koyaushe take cika yadda ya kamata ba to amfanin waɗannan nafilfilin na mutum ya riƙa yin su akan ɗauko wannan nafilfilin a cika wa mutum farillin da ya kasa misali kun ga sallar jam'i idan mutum ya same ta a cikin jama'a ɗin nan ba a lissafa masa da zancen zuci da wani kuskure da ya yi na tunani na wani abu ma ko da wato a ce irin soshe-soshe da menene ɗin da yake yi duk waɗannan abubuwan ba sa cikin abin da za su ɓata masa sallah saboda me tare yake da liman haka in ya yi sahau in dai tare da liman ne liman ya ɗauke masa haka nan idan ya zama cewa akwai wani abu da zai iya ɓata masa sallar bai san shi ba kasancewa tare da liman ne duk an ɗauke kuma ya samu ladansa cikakke 25 ko 27 kamar yadda ruwayoyin suka so amma idan kai kaɗai kai sallah kamar da abdullahi dan abbas ya faɗa ya ce ana baiwa mutum ladan sallarsa ne gwargwadon halattar zuciyarsa a cikin sallar ma'ana idan ya zama zuciyarsa tana tare da shi daga farkon sallar har ƙarshe ba wasanni ba tunanin wani abu ba menene to a lokacin sallarsa take cika amma idan ya zama kun kaga kenan ashe sallah mutum shi kaɗai tana da hatsari kwarai da gaske kuma da wahala kai sallah ba zancen zuciya kaga ashe yana nuna maka ka gaggauta duk sallah ka rika tahowa cikin jama'a kana yi domin taka ta kai kadai din nan baka da tabbacin cewa za ta yi yadda ya kamata har a karbe ta to in ta samu irin wannan targaɗan na filfili sukan taimaka su cika sai a kwaso su a karasa da su da haka kun ga amfanin mutum ya na filfili kenan kuma sannan ma dai ko ba komai mun ga manzon mu sallallahu alaihi wa sallama baya wasa da nafila duk da cewa an gafarta masa zunubansa har ma da aka yi masa magana lokacin da kafarsa har ta kumbura saboda sallar dare me yace yace ba na zama bawa mai godiyar Allah ba ma'ana tunda an yafe mini duk abin da nayi da wanda ban yi ba to ya kamata in gode wa Allah ta hanyar wannan ibadar to kun ga mu da ba a gafarta mana ko ba a bamu mu tabbacin cewa an gafarta mana mu da wanda muka yi da wanda zamu zo mu yi nan gaba ba kaga ashe kenan min babin aula ashe mun fi tsayawa da na Allah ya sa mu dace tsayi tambaya ta gaba ما dalilin hajji ودليل الحج نعم قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى ولله على الناس حج البيت ومن إليه سبيلا نعم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب عليكم الحج نعم الحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير جيد yace ما دليل الحج منين dalili akan aikin haji cewa a rukuni a musulunci wani zai ce duk waɗannan abubuwan ma na aidin mun san su amma fa dalilin fa da za a tambaye ka me dalilin cewa haji farilla ne mai kokari zai tuno hadisin jibril ko yau to amma tuno ayar haka idan mutum ba haddacewa waye ba kuma sannan ya rike abin a matsayin hujja gare shi wannan wani bangare ne na ilimi mai amfani a ce duk abin da kake yi kana da hujja kana da dalili a kai kuma tana nan ala tarafi lisanika bi mujarradi su'al anta tujib ko daga an tambaye ka zaka bada amsa saboda ka riga ka san dalilin kuma da malamin ya himmatu ne wajen yin ilmantar da mu asalin addinin ya zama cewa duk abin da ya kamata mu sani na wannan ginshikin wannan addinin wato fundamentals na wannan addinin ginshikan da aka gina addini akai na la ilaha illallah muhammadu rasulullah da abubuwan da addinin baya cika sai da su to gaya mana su kamar da muka yi magana cewa imanin nan da ake faɗa baya zama imanin da za a karɓa sai da islam shi ma islam din baya zama islam din da za a karɓa sai da me sai da imani yau to duk waɗannan abubuwan shi yasa za a ga wannan na shiga cikin wannan wannan na shiga cikin wannan amma da kyau ka tsaya ka nutsu sosai kai tsam ka fahimci me ake faɗa nan malamin yana mana magana ne akan me rukunan musulunci guda biyar kowanne a kawo mana dalili a kansa to yanzu mun ji shahadatu Allah ila Allah shine aka mana zancen sharuɗanta yau kuma muka yi magana shahadatu anna Muhammadu Rasulullah da sharuɗanta sune waɗancan da aka gama sai aka zancen sauran rukunin nan guda hudu da sallah da zakka da azumi da aikin haji kowanne a kawo mana dalili daga Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai yi magana akan a wasu abubuwan daga baya menene hukuncin mutumin da ya yi inkarin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar ɗin nan kamar da za mu zo mu sai malami yake cewa ma dalilul hajji menene dalili akan hajji qala Allah ta'ala yace Allah madauki ce wa atimul hajja wal umrata lillah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma ku cika hajji da umara domin Allah kasancewar ya ce lillahi a yi shi don Allah wannan ya nuna wajibcinsa kuma sannan lafazin a cimmu lafazi ne na me na umarni duk lafazin umarni a ka'ida ta malaman usulul fiqh suna cewa duk abin da aka ba da umarnin aikata shi al-aslu fihi al-wujub al-aslu fihi al-wujub illa idza jaa dalilun yasrifuhu ila al-istihbab duk umarnin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi cewa ku yi kaza to asalinsa ana kallon sa a matsayin wajibi ne sai idan an samu wani dalili a wani wuri da ya nuna cewa wannan wujubin saboda dalili kaza ya sauko ya zama mustahabbi yawa da haka nan a cimmu wajibi ne a cika haji a cika umara qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wannan ayar ta fi ta farkon bayyana wajibci tunda ya ce walillahi alan nasi ga Allah kun ga yayi amfani da lamu anan ko ya haɗa ta da lafzul jalala sai ce lillahi me ka'idar mu dangane da lamu mun yi zancen lamu ko tana zama ta me ta tamliki tana zama ta me ta istihqaqi ko yawwa sai ka kalli abin da aka yi idafarsa aka dangana wa cewa na Allah din ne idan wani abu ne ainun qa'imatun bi zatihi ko bi zatiha sai mu ce wannan tamliki ne wa yadullu ala tashrifi li hadha al makhluq ko wa idha kana ma'nan fi dhihni fa yuqalu innahu istihqaq mun fahimta abin ba duka ba idan Allah maɗauki a ƙur'ani sai ya lillahi kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya lillahi kaza ma'ana abu kaza na Allah ne misali alhamdu lillahi rabbil alamin ko a cewa lillahi yabo ya tabbata ga Allah to wannan lamun din wace iri ce malamai suka ce idan abu ka kalli abin da aka dangana wa Allah me aka ce ai alhamdu aka ce sai ka kalla idan abin da aka dangana aka ce na Allah ne in wani abu ne mai zaci da kashin kansa da za a iya shafawa a ji shi ko a gan shi kamar misali a ce ka'aba ko ka'aba a ɗakin Allah ce ko a ce baitullahi yawa wannan izafar da aka ce mata baitullahi sai suka ce idan dai irin wannan abu ne abu ne da za a iya taba shi a gani ko a gan shi da ido ko a shafe shi da sauransu to sai a ce wannan idafa ce ta tamliki da take nuna mallaka cewa Allah ya mallaki wannan abin da aka dangana masa mun fahimci wannan kaman baitullahi da munan bayan Allah ibadullahi ibadur rahman ko kaga ana nufin Allah madauki ya mallake mu mu bayin sa ne yawwa to idan kuma abin da aka yi idafarsa zuwa ga Allah aka dangana wa Allah wata ma'ana ce ba ganinta ake da ido ko a ɗauka a taɓa ba ma'ana ce kawai aka sai a ce wannan ana nufin istihqaqi kun ga alhamdulillahi alhamdu menene yabo yabo ai ba wani abu ne ka gani kamar wayan nan ka taba ba ko robar ruwan nan ko ma'ana ce aka to duk abin da yake ma'ana ne aka aka danga dangana Allah sai ka ce ma'ana Allah madaukaki yastahiqu ya cancanci wannan abu shi ake nufi to nan ma da yace walillahi alan nas hijjul baiti hijjul baiti menene hmm? an yi dangana ma'ana Allah yana da a ziyarci ɗakinsa alan nasi wajibi ne akan mutane yana da mai ana nufin mallaka nan ba baitin ake nufi ba hajjul baiti shi hajjul baitin menene kaga aiki ne ma'ana ce a zuciya kaga kenan ashe Allah ya cancanci mutane su je ɗakinsa su kai masa ziyara su yi bauta mun fahimci abu yau don haka lamun anan ta istihqaqi sai. ba ta tamliki ba to ma'anarsa Allah subhanahu ta'ala ya wajabta akan bayansa su je ɗakinsa <clears throat> su kai masa ziyara su yi bauta ga Allah ba ga ɗakin ba shi kuma da sharɗi ce man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu ikon ko hanyar da za ta kai shi zuwa ga haka ta hanyar guziri da kuma wato lafiya da ƙarfin da zai iya wannan abu wannan ya nuna mana wajibcin aikin haji wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi cewa inna Allah ta'ala kataba alaikumul hajj Allah ya wajabta muku aikin hajji kuma wannan shi ma nuna tunda ya ce kataba yana nufin ne aujaba yawa wa farada har zuwa ƙarshen hadisi yace fi sahihaini wa taqaddama hadithu jibrila kuma a baya dama mun karanta hadithu jibril ko shine hadithu mala'ika jibril da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akan musulunci da imani da kuma ihsani wannan duk mun san shi bal ina jin ma duk mun haddace hmm? kowa hmm. haddal arba'una nawawiyya ya kamata ɗaliban ilimi kowa ya san shi ya fara da haddace shi daga farko har ƙarshe hmm. da kullum za ka yi hadisi ɗaya fa a kwana arba'in ne ka haddace in ku kai ta cewa zan sa lokaci zan sa lokaci to sai shekara arba'in ta wuce baka haddace ɗaya ba ko ba haka bane yau amma idan ka ce yau zan yi kaza <clears throat> na ji na taɓa ku labarin wani ɗalibi da muka zauna da shi tun da ya je aji ɗaya <clears throat> ya zauna ya wa kansa timetable timetable ya tsara ta wannan ranar kowace rana da timetable ya riga ya tsara abinsa yau zan yi kaza duk lahadi to zan yi da kaza da kaza da kaza kuma ba wanda zai zo ya shiga masa rayuwa ya bata masa wannan abu duk wanda ya zo masa ziyara a lokacin da yake wani abu zai ce zai ɗauko tamtabi ya ce kabin yau wallahi a yanzu nan ina cikin yin abu kaza ne haka ina roƙonka da Allah ka tafi Allah ya saka ma da alheri yace kasar mu na baro don in zo nan in yi karatu in koma suna jira na zan koya musu addini ku duba ku ga mutum da manufarsa ko to sai wannan timetable din ya tsara ma kansa zan haddace kaza daga rana kaza zuwa kaza ya ɗauki littafin ya kakkasa shi kowane shafi ya raba shi biyu ya ce a kullum zai haddace shafi ɗaya kuma ranar nan tana zagayowa da ya lissafa sai da ya haddace wani littafin to duk ɗan adam da zai zauna rayu nan haka baya tsara wa kansa tsari to haka za a ga abubuwansa suna tafiya ba abin da zai yi na wani amfani musamman ina faɗin wannan saboda na san ɗabi'ar mu ta hausawa babu mai sakaci a rayuwarsa Eh. ina faɗin wannan ne saboda na zauna da al'umma da yawa yawa inda na zauna ne karatu kamar united nations mutanen ƙasa 160 ne a gun don kowace ƙasa akwai kuma za ka ga halinsu da al'adarsu za ka yi aboki daga nan aboki daga can ku tattauna ka ga yadda suke rayuwa to amma ban ga mai rashin tsarawa kansa abu irin bahaushe ba hmm. kuma wannan ana faɗa wajen rena bahaushe ba ko su kansa dan zaburar da shi ko ya gyara hmm. don haka mu yi kokari da Allah mu gyara mu rika amfani da lokacinmu ba mu da lokacin da za bata ba mutuwa ne hmm. <laughs> to ko yana nufin lokaci yayin hmm. ba mu da lokacin da zamu bata gaskiya a yawan hira yanzu idan zaka samu mutanen da suke bata lokacinsu akan kallace-kallacen fina-finai kawai Hmm? a ce wannan bata na fina-finan nan za su juya su ya ɗauko arba'una hadith din nan ya ce an abi hafsin umar bin al-khattabi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyati ya kai har ƙarshen hadisin nan yau ya rike shi kuma duka dudu ba zai minti arba'in fa wala in ka karanta sau goma sai ka ji ya zauna maka a saboda dama ka saba jinsa ba za ka sha wahala ba ka haddace ka zaman nan da muke ba isasshen karatu dalilin sa fa shine ba mu bashi lokaci ba shi karatu yawa za mu yi ta faɗa akan harkar neman abinci akan harkar hira kawai da bata lokaci yanzu wasu in suka zauna yanzu musamman yanzu da ake zamanin siyasa in ka zauna a wata gindin bishiyar ko wata dabbar aka rika tattauna daga safe haddare akan kaza su wane ne a daidai su waye ba a daidai ba waye zai ci waye ba zai ci ba kuma ba ka a ciki ko ba haka bane abin da kawai kake da shi a ciki shine ƙuri'a ka je kai kawai to amma sai a yi ta ɓata lokaci ka tattauna wallahi da zama kai kai zikiri kai tasbihi 33 ya fi maka waɗannan abubuwa ko a ce ka karanta qur'ani ko kai wani abu wannan abin da yasa nake faɗin wannan muna cikin mutanen da muka yadda da wani zama da ake ce ma zaman da kali mun san zaman da kali yawwa mutum kowa kofa gidansa sai a yi dakali sai a zo a zauna da daddare a nan za a yi musamman ka duba kamar a ce daga la'asar in aka yi sallar la'asar in dai ba rana ce a kan dakalin nan ba to za a zo a yi shimfiɗa ko insha Allah a zauna ai ta hira dare ya yi saboda lalaci ma ba za a je masallaci ba ko da ke alhamdulillah yanzu na ga akwai ci gaba sosai ana zuwa masallaci to sai a je masallacin sai a sake dawowa sai a ci gaba tsakanin magariba da isha a ci gaba da hira in an yi isha'i sai a buɗe bbc ko karfe takwas ko da rabi ne <laughs> in aka ji bbc kuma a yi sharhi a kan bbc kowa ya kawo ra'ayinsa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai karfe goma ta yi a fito da nan za a ci abinci dama ana yi ana jin bbc sannan a gama iyalinka suna gida bata iya fatiha ba bata iya sallah ba bata iya kaza ba ka bata da talabijin waɗannan abubuwan duk suna da tasiri a rayuwarmu yawwa ka shiga ka kyale abokan nan ku zauna da iyalinka ka kwantar mata da hankali ka ilmantar da ita abin da take so na addini yau da kullum yadda za ta tarbiyyar yara ka hana ta ma magana talabijin din idan ba da kai za ku zauna kalli wani abu mai amfani ba a rufe to duk wannan ba fi maka amfani da ka je ka sallama wa talabijin tarbiyyar ƴaƴanka sai ka zo ka ga suna halayen da ake yi a talabijin kuma sannan sai mu zo muna cewa gashi ƴaƴa sun lalace to rayuwa din nan rashin tsara mata abubuwa shike cutar da mu gaskiya yana da kyau mu gyara wannan abubuwan mu tsara mu ɗauki karatun nan da gaske rashin sa ne yasa ake amfani a shigo mana da duk wani abu da zai karkatar da mu daga addinin mu in mun san addinin mu ba wani ma makirci da na bature da wanda ba bature ba da zai na kulkulo wani abu ya turo mana sai face in mun bude zamu gane shi hmm? amma muka zauna da jahilcin addinin nan komai za a turo mana kowanne mai addini kuma zai zo ya mana da'awar hanyarsa ita ma addini ce shi ma saboda rashin ilimin mu sai mu kama babu neman dalili la min alqur'ani wala min sunna wannan bana nufin eh, nuna cewa sauran abubuwa da ake yi irin wannan na faɗakarwa da karatuka ba sa ana ƙoƙari gaskiya sosai ya fi 'yan shekarun baya to amma dai har yanzu da guntu musamman ranka zai ɓaci in kaga saurayi mai ƙananan shekaru yana ɓata lokacinsa irin wannan kuma ƙwaƙwalwarsa ta fi amfani yanzu wajen riƙe abubuwa fiye da lokacin da mas'uliyoyi za su yi masa yawa a yi aure kula da kaza da kaza ya hana shi zuwa gun karatu ya hana shi haddace abu a lokacin da ba zai iya ba a lokacin da ba shi da nauyin komai din nan to lokacin ne da ya kamata ya bada shi domin wato ilmantar da kansa da halattar wuraren ilimi to a wannan hadisi yake cewa wa hadith buniyal islam ala khamsin da hadisin an gina musulunci akan abubuwa biyar yace wa ghairu hakatir da kuma dai wasu hadisan da dama masu yawa wanda ba wannan ba to saboda lokaci zamu tsaya nan darasin da za mu zo na gaba zamu tattauna wata mas'ala ce babba ta ɓangaren abin da ya shafi me hukuncin mutumin da ya inkarin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa a matsayin rukunan addini misali mutum ya zo ya ce ya ce la ilaha illallah amma bai yadda da sallah da zakka da azumi da hajji ba hukuncin sa wannan ba matsala mafi yawa duk a boye yake ko cewa ba musulmi bane kafiri ne idan kuma mutum ya ce ya yadda da su amma ya bar su ta kasulan saboda kasala sai bai yi sallah ba baya ba da zakka baya azumi amma ya yarda da wajibcin azumi sai ya ƙi yin azumi ne hukuncinsa ramadan ya zo kawai sai ga mutum yana cin abinci da rana aka tambaye shi kai baka san ana ramadan ba Ya ce na sani me hukuncin ramadan ce wajibi ne farilla ce ka yadda da aka yi sai ya yadda to me yasa baka yi haka kawai shi dai zai ci abinci to me hukuncinsa za mu zo mu ji insha Allah to shi za mu ji insha Allah darasin mu na gaba hmm. to Allah ya mu dace hmm. to wannan tambaya ce har da buga ta a kwamfuta hmm. to amma da wasu da suka riga shi cin ba tambaya ba ce to ina so don Allah malam <coughs> da yan uwa musulmi su saka ni cikin addu'o'insa akan canjin aiki da nake nema kasancewar ina aiki a banki ne kuma na fahimci irin hadarin da yake cikin aiki. Hmm. to Allah taimaka maka ka samu abin da <clears throat> zuciyarka tafi natsuwa kuma da shi sannan kuma ya fi zama maka hanya mafi tsarki da za ka ciyar da kanka da iyalinka kuma Allah ya tsare mu baki daya daga dukkan abin da yake ba daidai bane ya tsarkake mana hanyar abincin mu ya kuma tsare mu daga kowace irin fitina baki ɗaya to tambayoyin suna da yawa sai dai mu ji wasu daga ciki wasu suna da alaƙa da darasin wasu kuma ga sunan dai amma dai kada mutum ya ce ya bugo ya aiko ba a karanta ba ba laifi mu ji ko da ɗaya ko biyu wasu kuma insha Allah nan gaba ɗin dai za mu zo mu ji magana a kansu wannan yana cewa malam ne eh, zan so malam ya warware mana dalla-dalla ta'arifin da magabata malamai suka yi dangane da kalmar ɗagutu domin matsalar kotuttuka hmm. wannan ta daɗe tun lokacin da muka yi magana kan a cikin wannan littafin kan lafazin ɗagutu ko na ji shi yasa ya kawo ta hmm. ah, lafazin ɗagutu asali an ishtiƙaƙinsa ne daga ɗugiyan ɗugiya ne shine ke ta haddi keta haddi da wuce iyaka kuma malamai musamman ma zan ce ma al qayyim ya kwalkwale wannan maganar zan so tun da dai na fahimci wanda ya rubuta tambayar kaman eh, ɗalibin ilimi ne kuma zai iya karanta larabci don ya rubuta ta arifin magabata malamai da suka yi dangane da kalmar ɗagutu zan ba shawara ya koma littafin igafatul lahfan fi makayid shaytan na ibn qayyim jauziya shi ya tattaro waɗannan manganu da dama ya yi su wannan ɗan lokacin amsa tambayin ba zai ishe mu mu rore su gaba ɗaya ba amma ya kawo abubuwa guda biyar ce shi ne ru'usun taguti shi wanda ya yadda ko kuma ma ubida min dunillahi bi abin da ake bautawa wanda ba Allah ba da kuma wanda ake bautawa wa huwa radin ana bauta masa kuma ya yadda hmm. kaga wannan ya fidda irin annabawa salihai da aka bauta musu kun ga su ba su yadda ba ko yau kamar annabi isa alayhi salatu wasalam an ce masa Allah an ce masa dan Allah an ce ɗayan abubuwa uku alloli uku kaga duk wannan ba da sanin sa bane ba da yardarsa ba bayan sa ne don haka ashe kenan shi ba zai shiga cikin dagutu ba amma duk abin da ake bautawa yadda abin bauta ne shi ana zuwa ana ayyanka yanka da sunansa ayi menene da sunansa a duk abin da ake wa abin bauta a roƙe shi ya wane kai mana kaza kai mana kaza alhali kuma yadda da wannan to duk wannan tsagutu ne hakanan wanda ya da'awar ilimin gaibi shi ma tsagutu ne zo ya ce ya san gaibi to shi ma ya zama tsagutu hakanan mai sihiri aljibt wanda yake sihiri shi ma tsagutu ne to duk waɗannan kashe-kashe duk an ambace su a matsayin tsagutu to shi malam mai tambaya yana tambaya akan alaƙar wannan da shi shine wanda yake hukunci da gairi ma anzalallah shine aka an sa shi a cikin layin abin da ke shi ma dagutu daga nan ne wasu suka ɗauki ko wasu malamai suka ɗauki wannan cewa kotu za ta zama dagutu wannan kamar wannan wasfin ba da ƙiƙi ba ne kamata yi mutum ya tsaya akan lafazin alhukumu da gairi ma anzalallah din domin shine abin da malamai suka amfani da shi don ba kowace kotu ce ake hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba mun gane ba wai saboda kasance ta kotu bane a'a saboda ana yin hukuncin ba da abin da Allah ya saukar ba shi yasa ta cancanci zamanta dagutu haka idan kotu ana yin shari'a ta addinin musulunci da sauransu kun ga wannan ba za a ce mata dagutu ba duk da cewa shi kansa mai da wannan mas'ala din yana cikin matsalolin da aka fitini wannan zamani namu da su tare da cewa muna da wasu abubuwa manya-manya ba zan ce sun fi wannan musulunci ah, muhimmanci ba amma suna da muhimmanci amma mutane da yawa ba sa sha'awar a ce komai in ba akan wannan matsala saboda suna da sha'awar a ce ah, alƙalai kafirai ne ko gwamnati kafira waɗannan abubuwan ba lalle zama haka ina jin mun sha magana akan ka'idojin harkar takfiri din nan cewa kafin ka ce wani kafiri ko abu kaza kafirci ne yana da kyau ka san usulinsa akan me aka gina shi kuma wanda ya aikata me yake nufi da shi ba kalmar kafirci tana da nauyi hukunci ne na Allah hukunci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ake itlaqin sa ba haka akwai littafai da dama da dama sosai sun fi ɗari da aka yi rubutu akan wannan mas'alar ta alhukumu da gairi ma anzalallah kuma rashin saninta ya sa wasu da dama daga cikin samari a garuruwa da dama shiga cikin harkokin fitine-fitine da kafirta hukumomi da sauransu wanda manhaji ne hakika ba mai kyau ba kuma yana jawo abubuwa da dama na cutar da addinin musulunci kafin ma wato shi mutum ɗin kansa Allah maɗauki kyauta hmm. Za ka mutum a koma littafin ibn qayyim wancan da na ambata insha Allah za a ga rabe mai me ake nufi da tsagut amma kar a yi amfani da lafazin kotu a'a lafazin alhukumu bi gari ma anzalallah shine shar'an shi ma kuma yana da halayensa yaushe ake kafurta mutum a irin wannan halaye ina jin mun taɓa har muhadara ne anan ko akan wannan da malamai mai suka faɗa an na karanto mana maganganun Sheikh bin Baz da su Sheikh Uthaymeen da su Sheikh Albani mai suka faɗa akan wannan cewa ko da wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar din ba haka kawai kowanne ne yake zama kafiri ba sun kaskasa shi kashi kashi akwai wanda zai yarda da hukuncin Allah amma yana yin wannan hukunci ba da abin da Allah ya saukar din ba tare da cewa ya fifita hukuncin Allah amma wannan ko wani ƙarfi ne ya fi ƙarfinsa yasa ba zai iya dainawa ba suka ce wannan fasikanci ne ba kafirci ba yau don haka shi yasa yana buƙatar a karanta waɗannan matsalolin daga maganganun malamai in aka ce malamai ana nufin arrasikuna fil ilmi yawa ana faɗin waɗannan maganganun yan uwa da Allah ku gane ba saboda ko tsoron gwamnati ko kare gwamnati wannan wasu abubuwa ne da in za a yi maka magana a gaya maka abin da hakikalin menene malaman musulunci suka faɗa akan abu wannan shi nake faɗi kuma ka karanta littafin musuluncin insha Allah abin da ka samu kenan ba magana ce ta ko kare wani ko tsoron wani abu ba wallahu musta'an Allah ya tsare hmm. amma na sani saboda wasu abubuwan da muke magana a nan a wurare da yawa ba a saba faɗa su ba ko ba haka bane shi yasa sai wani ya ji ya haka ya za a ce kaza bayan kuma mun ji su malam wani suna cewa kaza yauwa to wannan ba shine mizani ba mizani shine abin da aka faɗa maganar malaman sai da dalilin ta wannan shine babban abin da zai dame ka ya zama cewa ka tabbatar da ba son zuciya ba ne ba wani abin kare ra'ayi ba ne ina shi na baku labarin wata rana sheikh al da wasu samari suka zo wurinsa a nan ne na ba da labarin ko suke cewa ku malamai kun bari gwamnatin kasar ta saudiya yake faɗi suna ta yin abin da suka ga dama suna mu'amala da kafirai suna kaza sun ɗauko sojojin amerika sun kawo ƙasar musulmi wane ne kun su ba ku haramta musu ba ba ku yi musu wa'azi sai da suka gama sai malam ufemi yake ce musu ku kuna son ya tambaye su wannan yin nasiha ga shugabanni addini ne ko ba addini ba suka ce addini ne to in zan yi sai na zo na gaya muku da tambaya ta za ku yi ana yin kaza ko ba a yi sai in gaya muku ana yi in na ga dama in faɗa in ban ga dama ba kuma in shiru ba zan gaya muku kuma ba yadda za ku yi amma ba zan gaya muku ku abin da kuke so saboda kawai mu zauna lafiya da ku ba zan faɗa muku abin da yake shine addini yace in zan yi nasiha nan ba sai na zo na gaya muku ba yace yanzu zan bata aiki na saboda ku Hmm? to ka san su mutane abin da suke fahimta wa idan baka zo kayi wa'azi a kan mumbari kace kaca kaca kayi zage zage sai a ce ya sauke inji ko sai a ce wai bai zama malamin Allah ba a lokacin ka ya zama malami mai tsoron Allah saboda ya tsage ta ya zagi kowa da kowa wannan manhajin shi nake so don Allah mu fahimci cewa wallahi ba hanyar malamai ba ce yawwa la'alla wani zai ji haka ba daɗi ina so mu haƙuri akwai abubuwan da dama nakan tauna su in kyale lokacin su bai zo ba za mu tattauna saboda wani lokacin shi kansa mutumin da bai saba da jin wani abu baka an gizo masa abu lokaci guda yakan kasa fahimta din duk na san wannan amma wannan zama na yi waɗannan masail ɗin, matsaloli ne da akwai su a ko'ina ina a kasashen duniya da haka zama kuma na yi da malamai da suke za mu iya ce musu alhamdulillah hujja ne a wannan zamanin akan harkar ilimi musamman a babin aƙida da sanin wannan matsalolin gabansu na zauna ɗaya ɗaya ɗaya na tambaya akan waɗannan abubuwan da ake ciki na kuma karanta littafan da suke magana akan wannan matsalolin ina iya cina yau shekara biyu ko uku kenan a madina muka tara ɗalibanmu na najeriya muka yi musu wani kwas da hausa ma aka yi abin saboda fa'ida akan waɗannan matsalolin ya mutum zai yi in zo samu kansa shin ka bi abin da jama'ar gari kowa yake so ne kawai ko da za a saboda kawai mutane kasu soke ka ko ko ka faɗi abin da yake shine gaskiya ka zauna lafiya da Allah ko da mutane ba sa so domin hakikatan akwai wasu malaman da wannan matsalolin ba su karanta su yadda ya kamata abun malamai ba wani littafi yake da shi da ya je umara ko haji sai ya gani a kasuwa ya saya sai zo yake karantawa yadda ya karance shi a zahirinsa yake ɗorawa kawai yake wa'azozinsa yake faɗa ba tare da ya wato bi abin da tambayar malamai da yadda hakikanin wannan matsalar wato take ba wai hakuri ba rena malamai ba ne amma hakikatan a wannan babin wannan babin da ya na maganar takfiri da zurfin harkar aƙida hakikatan mun tattauna hatta da manyan malamai da suke a nan najeriya an sun je umara muna zama da su mu nuna irin waɗannan cewa akwai fa hatsari a kaza a kaza a kaza wasu ma mu kai su gun malamai a can ga fa yadda abubuwan nan suke ga halin da muke ciki a Najeriya da Allah me za ku ce akan abu kaza abu kaza don haka abun hakikatan muna sane da abin da muke faɗa ba da ka bane babu kuma insha Allah wani abu na son zuciya Allah tsare mu na'am to mu hakura hakan insha Allah sauran tambayoyin ma suna da alaka da wannan insha Allah darasin mu na gaba za mu amsa abin da Allah ya sare وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام